بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Neizmjerna hvala i zahvala الله Allahu, našem stvoritelju. Stvoritelju nebesa onome kome će se sve na kraju vratiti i kome će sve račun polagati. Salavat i selam neka je na Allahovog roba i poslanika, njegovog miljenika i odebranika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe, tabirine i sve oni koji ga slijede do sudnjega dana. A zatim, prije svega da izrazim svoju radost i ushićenje, jer sam po prvi put u ovim prostorijama i na ovome mjestu, i da to podijelim sa vama, što ste malobrojni između mase ljudi na ovome dunjaluku kao što će muhmini biti malobrojni iz mase na ahiretu. Onda kada Allah subhanahu wa ta'ala naredi Adamu alaihi salam da izdvoji džehennemsku skupinu. Bićemo naredjeno izdvoji ljude za džehennem. Pa će pitati gospodaru koliko da izdvoji. Jer Allah ćemo se svi vratiti svi ljudi i džini, pa će pred Allahom stajati. Pa će biti rečeno Ademu alaihi salam od svake 1999 u vatru, a jedan u džennet. Znači, džennet je malo brojno, manjina. I evo i ovdje na Dunjaluku, oni koji idu i hitaju i rade za džennet su opet, opet manjina. Ali evo, ljepota je u toj manjini, ljepota je sa vama, ljepota je u vašim vetrim licima, u vašim čestitim rukama. I to su tragovi koje Allah subhanahu wa ta'ala daje kod onih koji idu Allahovim pravim putem, želeći Allahovo zadovoljstvo i želeći nagradu da vide lice svoga stvoritelja. A to će moći samo oni koji budu uporni i ustrajni u hođenju Allahovim pravim putem. Svi smo mi na neki način radimo, svi radimo, doprinosimo. <clears throat> Neko manje, neko više, ali primijetili ste da u svome radu čovjek treba jednu stanku, da malo stane, da odmori, da razmisli, da vidi kako mu ide njegov posao. I majstori kada zidaju kuću, imaju instrumente pomoću kojih mjere je li sve u redu, a imaju i prolaznike koji im eventualno skrenu pažnju. Pa kaže majstore, ovaj ti zid ode lijevo, desno i tako dalje. E tako mu'min u svome životu ima stanke i ima savjetnike. Jer, kao što znate, suština Allahove vjere je da je ona savjet. Jedan savjetodavan odnos, iskren, prema Allahu, njegovom poslaniku, Allahovoj knjizi, prema muslimanima, kako onima nadređenima, tako i podređenima. I Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku naređuje da pravi te stanke i da opomene i upozori وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين a ti opomeni jer opomena je uistinu korisna za vjernike i mu'min svoje srce otvara savjetu, opomeni i spreman je da prihvati svaki savjet i svaku opomenu i da eventualno koriguje da koriguje svoje stanje u svome poslu, a najveći i najodabraniji naš posao jeste da da idemo Allahovim pravi put. Znači, to je posao svih poslova, nema ništa važnije i ništa preće od toga. Njiva, kuća, sve ostalo je ispod. Ali, da se održiš na pravome putu, e, to je onaj veliki posao I to je ono što vjernik stalno treba da ima pred svojim očima. I to je ono zbog čega treba zastati i vjernika upozoriti Allahov robe, tu si se poskliznuo, tu si zalutao, tu si skrenuo i tako dalje. Juče sam se sreo sa jednim ahbabom, prijateljem, s kojim sam studirao nekad ali na njegovom licu su vidljivi tragovi umora. Vidljivi su tragovi po sustanju. Vidljivo je da je čovjek u vođenju pravim putem postao i našao se u potrebi za onim koji će ga posavjetovati. I najbolje povuke jesu one koje naučimo i uzmemo iz tuđih grešaka, ne iz svojih ličnika. I najbolje je kad neko drugi pogriješi zidajući kuću, pa mi vidimo da to ne treba, da taj element nije dobar, da taj beton nije kvalitetan i tako dalje, pa nam se kuća neće srušiti, jer smo naučili kod komšije da je se njegova srušila, jer je uzimao nekvalitetnu robu, pa ćemo mi kasnije uzimati našto kvalitetniju i bolju. I tako čovjek kada vidi neke stvari, <clears throat> sjetiš se da si u potrebi da te neko podstakne i upozori i da ti otvori oči po pitanju onoga što već znaš. I ovo naše noćešnje druženje će biti jedna opomena prije svega meni samome, a onda i vama, na važnost pitanja. A to je pitanje da budemo na pravom na pravom putu. I to je pitanje, uzrok, da je zbog njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjedio. Teško pitanje. I svaki dan, u svakom namazu, na svakom rekiatu, Allah je učinio da namaz ni jedan rekiat nije ispravan bez ovo, ove modbe. Izdi nas sirata al-mustaqim. Znači, nema namaza, ne može biti musliman bez ovoga traženja od Allaha, gospodaru, u putima da ide u pravi put. Kada čovjek samo čuje siratul mustaqim, pravi put, sirat je put, mustaqim je nešto pravo, nešto bez okuka i krivina. Ili je uspod, ili je pad, ali je pravo, konstanta nema promjena. I to je ono o čemu čovjek treba da razmisli. I to je ono, ako čovjek nije svjestan toga, desi se da pogriješi, da popusti ili da se potpuno okreni od toga puta. Jer Allah i svoje mudrosti put učinio pravi, bio on dugačak ili kratak, bio težak ili lahak. I nema krivina na njemu. Siratul mustaqim. I Allahovi robovi svaki dan u svakom namazu Allaha mole uputi nas na taj pravi put bez krivina, bez kretanja, bez nepravilnosti, nego je to pravo. I zbog toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada mu je Allah naredio da ide tim pravim putem, počeo da sjedi. I to su primijetili njegovi drugovi, ahbabi, ashabi, ridvanullahi ta'ala alihim, kod njega. Pa onaj njemu najbliži, Abu Bakr as-Siddiq, radijallahu ta'ala anhu, pita Allahovog poslanika kada je vidio tragove sjedi vlasi u njegovoj kosi, njegovoj bradi, dolazi i interesira se i pita Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslaniće, maše jebet, šta te je osjedilo? Poslanik sallallahu alaihi sallam nije kazao ni zlato, ni srebro, ni stoka, ni djeca, ni neprijatelji, ni prijatelji, nego šta je kazao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, šejjebetni hudun wa ahavatuha. Kaže, osjedila me sura Hud i njene sestre, njoj slične sure, kao što je sura Al-Waqi'a, sura Al-Haqqa, sura Amma Yatasa i druge sure u kojima Allah subhanahu wa ta'ala ma mahom govori o pređašnjim narodima, njihovom stradanju, o njihovim greškama koje su napravili i to je jedno tumačenje. Znači, to je jedno tumačenje da je Allah objavio kazivanja u tim surama, u suri Hud, u suri Al-Waqi'a, u suri Al-Haqqa, u suri Amna i tako dalje, da je objavio kazivanja o stradanju naroda koji su bili prije poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mufesiri, čiji je posao da studiraju i istražuju Allahovu knjigu i njegove ajete, kažu da tu ima drugi razlog, a to je da u suri Hud ima jedan ajet koji kada je objavljen poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je od tada počeo poslanik sallallahu alaihi wa sallam da sjedi. I šta mislite, koji je ajet? I šta mislite, šta se u tom ajetu naređuje Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam? Borba? Nije. Udjeljivanje? Nije. Na prvi pogled naređuje mu se nešto vrlo lahko i jednostavno. Allahu i idi samo pravi putem kako ti je naređen. Ništa više. Fastaqim kama umirta. A ti hodi Muhammede onako kako ti je naređeno. Ništa više. E kad čovjek kaže šta je tu teško? Ništa. Ništa. Ali kad uđeš u bit i srž ovoga ajeta i ovoga pitanja, vidjet ćeš da je stvar teška. I bit će ti jasno onda sve ono oko čega si se pitao, šta bi ovome pa on uradi tako, šta bi onome pa on odusta onako i tako dalje. Stotinu pitanja za koja nismo našli odgovor, ali se on krije u ovome da je to naređeno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam pa je on shvatio tegobu toga i napor a evo i vi djelimično u ovim danima i u ovim vremenima vidite da nije nimalo lako biti na pravom putu samo da ideš pravim putem ne da se boriš ne da radiš ovo ili ono samo da budeš Allahov čestiti rob, pravi musliman. Musliman kojim je Allah zadovoljan. Musliman koji nisu zadovoljni Allahovi neprijatelji, e to ti je dovoljno da spoznaš koliko je težak taj pravi put. Vrlo težak. I nije nimalo jednostavno pitanje. I nije poslanik sallallahu alaihi sallam počeo da slijedi, jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao kakva se odgovornost krije u tome i koji mu se teret nudi. Teret koji su se pobojala nebesa i zemlja i brda. Ova brda od kojih strahujete da ne krenu na vaše kuće i da ih nesravno nesravne sa zemljom, oni nisu se prihvatili ovog tereta. Ali ga je se prihvatio čovjek I onda čovjek treba da ga nosi do onog momenta i onog mjesta koje je Allah odredio i propisao, to je do svoga eđela. Kao što znate, وَمَا تَدْرِ نَفْسُ مَا tek si bogadu. Znači, duša ili čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. I oni koji imaju posao i oni koji ne imaju, oni ne znaju šta ih sutra čeka. To zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ima posao i koji računa da mu je njegova na nafaka sigurno možda ga sutra zgazi voz dok bude prelazio preko šina. A onaj koji nema posla možda će popuniti upražnjeno mjesto onoga koji je bio siguran i spokojan da ima posao. Ne zna duša šta je sutra čekao. I ne zna duša šta će sutra zaraditi. I ne zna duša u kojoj će zemlji umrijeti. bi eji ardin tamut. Ne znaš u kojoj ćeš zemlji državi nahi i strani umrijeti. Ali valja teret koji si uzeo nositi. Pa makar ti smrt bila u Kini, Japanu, valja taj teret sa sobom držati na svojim plećima, na svojim leđima, to je jako teško. Ali je lahko onome kome se Allah smiluje i kome Allah da da osjeti užitak u nošenju toga treta kao što je dao njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovim sljedbenicima posle njega. I slušam neki dan, jedan Srbin u Austriji primio Bošnjaka da radi kod njega. I kaže Srbin Bošnjaku, kaže, lepa vam je ova vaša vjera ali se puno molite, kaže. Puno se molite, pet puta dnevno, kaže. Ja bi inače prihvatio, ali to mi je puno stvarno, kaže. Mu'min, koji se prihvati iskreno Allahove vjere, da li osjeća ikakvu tegobu zbog tih pet puta dnevno, ili uživa, ili je ispunjen, što mu je Allah smilovao i oči otvorio, i pravim putem ga uputio da svome gospodaru, stvoritelju koji mu je dao sve ono što posjeduje pa i njega samoga, da padne na sežni, da se zahvali Allah. Nikakve te gobe nema. Ali onaj ko nije u tome, njemu se to čini teško. Vjerujete li da ljudi koji vas gledaju sa strane osjećaju više tereta zbog vaših brada nego vi sami? Da se sad vidite bez brade, bili bi sebi smiješni, bi se smijali, ja vidim ovog čovjeka, ko je ovaj? Koga on nakazio? A ljudi dođu pitaju, hej, kako ti možeš izdržati, jel ti vruće, jel te škakli, jel ovo, jel ono? Kome Allah olakša din, on nema poteškoće. Zato Allah subhanahu wa ta'ala rekli smo, to izgleda teško osim onome kome Allah učini lahkim. I pored svih poteškoća, zbog cilja koji je Allah dao na kraju toga, mu'min to savladava sve teškoće. Bio u pitanju život, bio u pitanju i metak, bilo šta da je u pitanju, mu'min nema problema sa tim. Zašto? Jer mu je gospodar nebesa i zemlje koji drži do obećanja svog, obećao žene neki ako svoj teret din i iman donese do cilja, a to je do svoga smrtnog časa, za koji ne zna kad će biti i gdje će biti. Izazov. Ali isplati se na kraju. Zašto? Džennet je Allahova roba, ona je skupa. Mora se proliti znoja, mora se trpiti, mora se progutati, ali onda ta roba ima svoju vrijednost. Ona je vječna. Ona je vječna neprolazna. Današnje blago koje imate, ove valute čvrste pod navodnicima, strahuju da ne bi devalvirale, da ne bi izgubile na svojoj vrijednosti, Allahova roba nikada ne gubi na svojoj vrijednosti. I tamo čovjek ima ma la ajnu ra'at ono što oko nije vidjelo wala udhun sami'at niti što uho nije čulo ovo što ima na dunjalu kod pote i luksu zato ste već vidjeli Allah vam je pripremio više i ljepše i bolje od toga pod uvjetom da njegovim pravim putem dođete do svoga smrtnog časa. Ono što vas, vaše oči nikada vidjele nisu, E sad zamislite šte, kako ste se ljepota nagledali na ovom dunjalu. Allah vam je pripremio ono što nikad vidjeli niste. Puno ljepše od toga. I ono što nikada čuli niste, slušali ste, te ovo, te bajke, te basne, te ovako, te onako, ali Allah je za vas pripremio što nikada čuli niste. I ono što čovjeku nikada ne bi palo na onda um je Allah to stvorio i da to ima i da to može biti dobro, ukusno, lijepo i privlačno, sve to Allah pripremio samo da vi vaš teret dini isma donesete na svojim plećima na ono vrijeme i mjesto kada je Allah propisao da umrete i kada prestaje vaša obaveza. E od toga je poslanik počeo da, da sjedi, znači to je teret. I vi vidite mi dana da je to teret. Kao što je poslanik sallallahu alaihi sallame kada se prihvatio i kada je pozvao Kurejiš, kažite la ilaha illallah, vi ćete spašeni, od tada su počeli problemi. I od tada su se oni sakupljali, sastajali, pravili sjednice, kongrese, vječali, Šta će je sa Muhammedom? Da li da ga ubiju ili da ga uhapse ili da ga protjeraju, da ga deportuju. Kao što danas sa sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i onima vječaju da li da ih pobiju ili da ih pohapse ili da ih deportiraju. to je sunnet. I to je cijena koju mu'min, Allahov rob, treba da plati ako želi ono što nikada vidio nije, zašto nikada čuo nije i što mu nikada na pamet palo nije, džennet i džennetske ljepote. Ako hoćeš to, podnesi sve ovo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže svome poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أتي محمد هدي إدي أنكو كاكو تي ناري جنو Šta to znači? Nema lijevo, nema desno. Pravo, kad stakim, znači idi pravo kako ti je naređeno. Ako ti neko kaže ide do table, ima da ideš do table, ne na ova vrata ili na ona, ne na prozor, ne na to, nego tačno do table. Mohamede, postupaj kako ti je naređeno. Nema novotarija. Nema skretanja. I zato ćete naći da mnogi danas koji se pripisuju Mohamedu, koji se pripisuju pravome putu, dolaze u sukob sa ovim ajetom. Jer Allah ne naređuje novotarije. Allah ne naređuje skretanje. Allah ne naređuje griješenje. Allah ne naređuje varanje. Allah ne naređuje nepravdu. Sve ono što ljudi danas rade pod pod naslovom ili parolom vjere, Allah to ne naređuje. Allah kaže, فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Tako ti je naređeno, u Kur'anu i u sunnetu. Pa u Kur'anu stoji tako, ima da radiš tako. U sunnetu zabilježeno je tako, ima da se postupa tako. I nema lijevo i desno. Nema lijepih novotarija. Nema naše stare, drage, mile tradicije. Nema. Ako je ona u sukobu sa ovim, kema umirte, kao što ti je naređeno. Nema, to sve otpada. Zašto? Jer će nas skupo stajati. Jer nećemo doći na naše odredište sa našim teretom. Mi smo taj teret negdje istovarili i došli evo nas. E, daj robu, nema robe. A hoćeš da naplatiš, ne može. Dođeš pred Allaha bez dini imana i hoćeš u džetne. Ne može. Dođi sa svojim teretom pred Allaha. Umri, musliman, Pa ćeš dobiti ono što je Allah obećao. Jer Allah kada nešto obeća, Allah to ispuni. Inna Allahe la yukhri ful mi'ad. Allah ne krši obećanje svoje. A šeitan i njegove sluge, ovi koji danas obećavaju, mi hoćemo zaposlenje, mi hoćemo da živite od svoga rada i tako dalje, to su pusta obećanja. Mrtvo slovo na papiru. Od toga nema ništa. I to je šeitan tako obećava svojim sljedbenicima i to će im priznat, ali kad već bude kasno, kada se nađu i sjate u džehennemskoj vatri. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ I reći će šeitan nakon što već bude sve gotovo. Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq Allah vam je dao istinito obećanje وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحْلَفْتُكُمْ A ja sam vam obećao pa sad vas iznemjerio. Oma kan ne lije alejkom min sultan. Ja nikakvo, nikakve vlasti i moći nad vama nisam imao. Illa en da autukum feste džabtu mi, samo sam vas pozivao u svojoj kampanji i vi ste mi se odazvali. Fela telumuni u elumu enfusakum. I nemojte koriti mene, korite sebe. Sami ste krivi. Što ste onaj teret koji ste uzeli, ostavili negdje na pola puta i što ste skrenuli lijevo ili desno. Niste išli do kraja Allahovim pravim putem. Ma ana bi musrihi kum, a ma entom bi musrihi. Niti ja mogu pomoći vama, niti vi možete pomoći meni. Niti da ja vas izbavim iz jehennema, niti ćete vi meni. Inna dhalimina lahu ma'dabu alim, a nasilnicima, onima koji su se ogriješili prema sebi, prema Allahu i Allahovim robovima, njih čeka bolna patnja. E to je ono kada čovjeku dodije da nosi teret Allahove vjere na svojim plećima i kada posusta na pravom putu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da se to ne smije desiti ni po koju cijenu, ni po cijenu života i onda su da počele sjede vlasi. Jer kao što znate, objava Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve je počele dolaziti u 40. godinama ili da kažem 50-im, znači prevagnuo je 40-u i znači sjede vlasi su se već ukazale ne zbog starosti nego zbog razloga koji je poslanik sallallahu alaihi ve selleme pojasnio svome ashabu Ebu Bekru as-Siddiqu radijallahu ta'ala I zato danas kada vidite i čujete ili ove nedaće koje se desile našoj braći, ili nedače koje, koje se dešavaju i koje se spremaju, nemojte se puno brinuti i nemojte puno tugovati i nemojte se puno žalostiti, to je cijena za Allahovu robu. To je cijena koju muhmin treba da plati tako što će izdržati i doći do mjesta i vremena gdje je Allah propisao da preseli i Allah će mu dati džennet. I zato dolazi čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i traži savjet. Traži da ga poslanik poduči. A poslanik je najbolji učitelj. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Reci, vjerujem u Allaha i ustraj na tome. Tako lako. Vjerujemo Allaha i... Aha, treba ustrajati. Šta znači vjerujemo Allaha? I šta podrazumijeva to? I treba onda na tome ustrajati do kraja. Moraš biti spreman svako jutro da ti pokucaju na vrata, e hajmo, na saslušanje. Jesi li kriv, nisi li kriv, od dobrije volje sudije zavisi hoćeš li dobiti 15 ili 35. Tako je sudija spavo, jer se sudija najao i napio. Ali to je ta cijena s kojom treba da se pomiriš i da budeš zadovoljan sa njom, da je platiš, jer je na kraju toga puta džennet. Allahova roba. A ti želiš da je kupiš. Ili svojim životom, ili svojim imetkom, ili svojom slobodom, ili svojim obrazom, što ćeš biti ponižavan, prozivan, maltretiran i tako dalje. Ali imaš jedan jedini cilj da dođeš do kraja. I to je, draga braćo, ono o čemu treba da razmišljamo i to je ono što sebe treba da podstičemo da izdržimo do kraja. Ne znamo kada ćemo umjeti, možda noćas, a možda za podređeno vrijeme. <clears throat> Ali treba da do tog momenta nosimo breme koje smo uzeli na svoja pleća. Evo vidite, teško je, žulja, znači nije jednostavno, ali ako izdržimo, onda će za nas prestati sve muke, onda će se pred nama istopiti svi naši neprijatelji, jer će ih Allah subhanahu wa ta'ala, koji je kadar i koji je u stanju da to učini smjestiti, na mjesto određeno i pripremljeno za Allahove neprijatelje. A vi ako izdržite, vas čeka ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. I zato Allah poslanih sallallahu alaihi sallam svjestan te odgovornosti i te gobe počeo je da sjedi kada je Allah objavio ajete sure Hud fastatim kema umirte a ti postupaj radi kako ti je naređeno nema novotarija nema mevluda nema dovišta nema ovoga ili onoga, sve što danas ljudi uvode, nema. Odustani od toga i pomiri se da budeš stranac, da budeš iznimka i da budeš, da ti ljudi govore, samo ti radiš tako, niko više na ovom dunjalu. A moraš znati i ne smiješ popustiti šeitanskim naviranjima i naviranjima njegovih sljedbenika, pa da odustaneš od tog pravog puta, I upravo zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da se držite Allahovog čvrstog užita koje se neće prekinuti i da se uhvatite svojim kutnjacima za Allahovu vjeru da je nikako ne napuštate i ne ostavljate. Jer Dunjaluk je varnik, on je slijep, sladak i zelen, srcu drag, ali je kratko trajan a dolazi vječnost. Još učije smo kao dječaci se igrali sa klikerima, dok je hođa vazio sa mimbera, a evo danas mi vazimo, a sutra nas nema. Znači, Dunjalu brzo prođe. Kako onaj opjeva i hiljadu godina, rahatluka malo je, jel? Bilo nekom sreća, bilo tuga, to će proći. Evo, kliziš da su bila, poplave bile, pa su prošle pa će doći druge i tako dalje, Dunjaluk ide. Vrijeme na Dunjaluku ne stoji i vrijeme na Dunjaluku ne može niko i ništa zaustaviti i kada dođe Ahiret, onda više nema vremena. Znači, vrijeme je za dunjalu, a za Ahiret nema vremena. Pa će se džanetlijama, onima koji svoj teret donesu do kraja, koji opstanu na Allahovom pravom putu, njima će se reći, evo vam džennet, vječno uživanje nema smrti pa će se tada silno obradovati. Znači, pored sreće što su spašeni, to će im biti sreća kada vide te ljepote, to će im doći garancija da te ljepote neće nestati iz njihovog posjeda. Jer šta se danas dešava? Zašto danas ljudi dobivaju srčan udar? Nekomu kaže dobio si milion i onda kaže nisi. <laughs> Njega pukne. Umre čovjek od sreće i onda od tuge, ne zna se od čega je umro toga u džennetu znači doći će garancija ljepote i užici neće nestati vječno, nema kraja a onima koji skrenu sa Allahovog pravog puta obzirom da Allah svakog čovjeka stvori kao muslimana jer, kao pravo vjerno pa dođu šeitani pa ih lijevo desno odvrati njihova će se tuga povećati nad tugom zbog njihovog na, dolaska u džehennemsku vatru. Kada im bude rečeno, evo vam džehennemska vatra, vječno, nema smrti. Jer će oni htjeti da umru. Molit će, samo malo nas gospodaru poštedi i ostavi. Zašto? Da samo malo idemo pravi bude, nekoliko dana, sati, minuta. Da uradimo koje je dobro djelo. A dobro djelo se radi na Allahovom pravom putu. Znači, molit će stanovnici džehennema, samo malo nas izvedi na pravi put. Zašto? Ne bi nam se malo olakšala džehennemska patnja. Ali ne ima. Znači, tada će biti sve gotovo i tada će šetan pokazati svoje pravo lice i tada će mnogima postati jasno ono što im danas nije, jer neće da slušaju ono što im govori njihov gospodar u svome kitabu, na što ih upozorava Allahu poslani koji za ljude govori kao da su leptiri. Kaže, kao da ima fenjer vatra, ja sam taj koji vas odgoni, a vi ste kao leptiri, hoćete u vatru, a vatra ćete spržiti. Izgorjet ćeš. I on vas odvraća, ljudi neće da slušaju. Oni hoće ono što dolazi odmah, daj ti meni sad. A poslije kad te crvi pojedu, šta će biti s tobom? E to i zato Allah vjerovanje u gaj i u ahiret spominje odmah u prvim ajetima. Obil eh, ahireti hum i u hinonu i oni su uvjereni u ahiret. Mu'mini čvrsto vjeruju da će stati pred gospodara nebesa i zemlje. Čvrsto vjeruju da Allah će dobre nagraditi, a da će zle i loše kazniti. I zato moramo biti svjesni ove teškoće, moramo biti svjesni da nema novotarija, nego Allah kaže kema umirte kako ti je naređeno i zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže men amila amelen, vej se alihi emruna fahuva red, ko uradi neko djelo koje mi nismo naredili, ono će se odbiti, neće biti prihvaćeno kod Allaha. Je mi je urađeno tema umirte kako ti je naređeno. Nego je neko slagao na Allaha i njegovog poslanika, pa je to učinio da bude od vjere i da ga ljudi prakticiraju, da ga ljudi rade. I Allah subhanahu wa ta'ala naredio ovo poslaniku وَمَنْ تَابَ مَعَكُ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَكُ Znači onima koji su s tobom postali muslimani isto vrijedi. Znači Muhammede i ummete Muhammedov idite i radite onako kako vam je naređeno. Nikako drugačije. I nemojte se oholiti. Allah upozorava. Vola tatgov. Nemojte se oholiti. pa da zanemarite savjete i upozorenja i opomene koji vam dolaze. Jer pogledajte Allahove pravednosti poslao poslanike, objavio knjige, sve za vašu dobrobit. Sve za nas. A mi opet nećemo i nećemo. Jer dodije nam teret tog pravog puta, što ne znamo gdje je kraj, ne znamo kad ćemo umrijeti. Da neko zna za 20 dana, vidio bi kako ne bi spavao, klanjao bi svu noć. Ne bi jeo bi, pio, postio bi. Što umireš za 20 dana, ideš na dunjanu kod gotovo i daj što više dobri dijela. skino bi košulju sa sebe pa bi je dao sadakim. Ono fara ne, ne bi razmišljio od njima, podijelio bi zašto hoćeš džemlje za 20 dana umireš. Ali ovako ne znaš, možda te Allah poživi 100 godina. Pa ti dolazi šeitan, uživaj i naslađuj se dok si mlad, bit će vremena za pustekije kad ostariš, kad ostariš, eto, šećera, eto, živaca, eto, plaka i pritiska i tako dalje, i onda čovjek se o sebi zabavi i opet šeitan ga zavede i u toj starosti, pa ga iskuša da njemu lijepo uruča, pa ovo, pa ono, i glavno da čovjek umre, robujući šeitanu, zapostavljujući ono zbog čega je stvoren da bude rod, Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Drugi ajet nakon ovoga jeste وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا I nemojte naginjati prema onima koji su nepravedni. Koji ne postupaju kako im je naređeno. Ni naginjati, ni emotivno, ni aktivno da sa njima budete. Da ih volite, da su osjećate sa njima, da imate prijateljstvo i da ste sa njima u jednom safu, nemojte to ni pomisliti. Zašto? Jer Allah prijeti vatrom. Fete mesekum on nar. Ako njima nagnijete i da je poslanik sallallahu alaihi sallam naginjao po rešijama, ne bi imao problema, ne bi morao hižu činiti. Jer su oni nudili Muhammede, hoćeš vlast, evo ti, hoćeš žene, evo ti, hoćeš imetak, traži koliko treba. Pa hajmo malo obožavati tvoga gospodara, malo naši. Pa kompromis da se neki nađe, nema problema i to danas neki radi. I e, kaže, vidiš kako on uspješan, jer niko ne dira. Ali kad je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, kad bi pod jednu ruku stavili sunce, pod drugu mjesec, nema nego ra ilaha ilallah. Nema nego vašim božanstvima lažnim napoljenski abe. E onda je postalo gusto, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao napustiti svoj rodni kraj, Meku, odseliti se u Medinu i tako dalje i podnijeti to što je podnio. Nema nego pravi putem, kako je naređeno. Allah kaže poslaniku da ilaha illallah, nema više. Ni jedan, ni dva, ni tristo. Allah jedan. Nema Tereza, nema ovih, nema oni. Evo danas kad kažeš i kad je spomeneš, ljudi odu u zazor uhapse ih. Ne smiješ više ni govoriti kako treba. Nego će doći vrijeme pa ćemo po gluhonjemi morati jedno pričati a rukama drugo objašnjavati. Hajde. Znači nema naginjanja, nema skretanja, jer čovjek ako skrene onda neće imati pomagača. Jer Allah je taj koji pomaže mu'minima, Ako čovjek skrinje sa Allahovog pravog puta, ostao je bez te pomoći. I kažu islamski učenjaci da je Allah subhanahu wa ta'ala svom vjerovjesniku naredio da ide i postupa onako kako mu je naređeno i da je to, poslušajte dobro, da je to najveća pomoć mukminu protiv kafira. Znači, ne treba ti ni oružje, ni vojska, ni sila, samo radi kako ti je Allah propisao to ti je najveća pomoć protiv njih. Tako, ako budeš radio i živio kako ti Allah propisao, bit ćeš Allahov prijatelj. Allah kaže, ko uznemirava moga prijatelja, ja sam mu rat objavio. Kom je Allah objavi rat, ta je propao. Vrlo jednostavno. E sad to razmišljamo o ovim ajetima i nastojimo da popravimo svoje greške. Nije niko savršen. I nema čovjeka koji nema manjkavosti, nedostatke, propuste, ali se moraš popravljati. Bila je poplava i hoćemo reći izgubljenje magla. Nije izgubljen. Hajmo očistiti ono što ne valja, bacit ćemo. Ono što je valja, što valja i što je ostalo, to ćemo malo restaurirati, popraviti i opet život ide dalje. Tako je momin. Kada mu se podere, odjeća on uzme i zašije kada se desi neka rupa u njegovom vjerovanju, on je zakrpi i on tako ide i Allah nas voli kao takve. I da nismo takvi, Allah bi stvorio druge da budu takvi jer on takve ljude voli. Jer on zbog takvi ima ime Gafurun, Rahimun, Rahmanun, Vodudun, Džavadun, Kerimun i tako dalje da je milostiv, da mnogo prašta, da je samilostan, da je plemenit, darežljiv i nemojte da vas vaša greška navede da skinete teret i da kažeš ne mogu ja više dalje. I to danas mnogi ljudi radi. Mnogima dodije da ide u pravim putem jer nema krivina. Samo pravo. Kako ti Allah naredio, idi tako. Dokle, dok ne umreš. I zato Abdullah ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhu kaže da vjerovjesniku nije objavljen teži ajet od ovoga. Fastaqim kama umirte, a ti idi kako ti je naređeno. Jer sutra ćete razmišljati o ovom ajetu pa ćete vidjeti kako je Allah sve naredio i što je naredio, pa šta vam valja raditi, pa ćete vidjeti da to nije nimalo, nimalo lahko. Da treba snage, znoja, energije. I opet godinama, Allah zna koliko ćete živjeti, jel? Ja? I Allah zna u kojoj zemlji ćete umrijeti. Aj nešto u Bosni može i proći. Ali kad dođeš u Njemačku, tamo nema šansi. Kako tamo? Pa odeš iz Njemačke u Ameriku, pa iz Amerike u Japan, pa. A svugdje valja nositi svoj teret. Svugdje onaj tvoj zaveš dajdini i mana na tvojim plećima. I dođeš u Njemačku gore, kaže šta je to? Kažeš Islam. E kaže, ako to ostaviš ovdje ćeš upast i provoš samo tako. A ti kažeš nema šanse. Jer Boga mi ćeš imat problema. E, valja se onda nositi nosicati. Pa dođeš u Ameriku, pa tamo novi zahtjevi, kaže, moraš to ostavi, tako, zakleti se, uradi ovo, uradi ono, navodite, znači, baš u srž ulazi da ostaviš taj svoj din ima radi nekog pasoša, radi zelene karte i tako. Nije ni malo jednostavno. I mnogi ljudi onda prave sebi lažne trase prividno pravi, jer teško im ići Allahovim pravim putem, pa on napravi jedan pored toga. Gdje malo, malo ima lijevo odmaralište, desno odmaralište, hladovina, ljepota. I kaže ovo, evo, vidiš, ide paralelno s ovim. A nije to Allahov put. Jer to možda donekle ide paralelno i onda ode iz Rivinu da nas Allah sačuva takvih puteva i stran putica. I zato završit ćemo Allah subhanahu wa ta'ala daje istinito obećanje pa kaže Inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu Doista oni koji kažu naš gospodar je Allah pa ustraju Da Allah ostane tvoj gospodar od kad si kazao dok ne umriš Thumma istaqamu ustraju do smrtnog časa Tetenezzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wala tahzanu E onda im dolaze meleki da budu umirali. Ne bojte se i ne tugujte. Ne bojte se što je došla smrt. I ne tugujte što napuštate ovaj dunjalu, što ostavljate vašu djecu, vašu rodinu, vaši metak, sve ono za što ste se znojili te duge godine. Wa abshiru i radujte se bil džennetu leti kuntum tu adun, džennetu koji vam je obećan. Nahnu eulijenukum fil hajati dunja wa fil ahira. Mi smo vaši prijatelji, zaštitnici i na dunjaluku i na ahiretu. Kod smrti, kod proživljenja, kod stajanja pred Allahom, meleki će dolaziti i bodriti Allahove iskrene robove koji su hodili pravim putem i svoj tere donijeli do kraja. La tahafu wa la tahzenu. Nemojte se bojati, nemojte tugovati. Bićete sigurni, jer Allah neće, neće zapostaviti dato obećanje. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم i vi ćete u džennetu imati onoga što vaše duše požele i onoga što zatražite, e to su boravišta koja vam je vaš gospodar Gafurun, Rahimun, onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv pripremio. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše živote uči mi da budu paralelni u skladu sa njegovim pravim putem. Da se podudaraju. I da svoj teret donesemo do kraja i da budemo od oni koje on spominje u ovom ajetu, kojima će meleki dolaziti na njihovom smrtnom času i donositi radosne vijesti, da ne treba da strahuju i da tuguju, nego da se raduju. إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rekoh ovo tražeći oprosta od Allaha za sebe i za vas, a tražite ili jer Allah je milostiv i mnogo prašta, salavat i selam neka je na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i naša zadnja doba je hvala neka je Allahu gospodaru svih svjetova.